Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 21-ն է տարվա 141-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1864 թվականին ավարտվեց ռուս-չերքեզյան պատերազմը։ 1904 թվականին Փարիզում հիմնվում է FIFA-ն, ֆուտբոլի միջազգային դաշնությունը։ 1916 թվականին Մեծ Բրիտանիայում մցվում է ամառային ժամանակը։ 1944 թվականին Իսլանդիան հանրակրվեով անջատվում է Դանիայից։ 1990 թվականին Եմենի Դեմոկրատական Հանրապետության եւ Հյուսիսային Եմենի միավորումով ստեղծվում է Եմենի Հանրապետությունը։ 1991 թվականին Մադրասում ինքնասպան ահաբեկչուհու ռումբի պայթյունից զոհվում է Հնդկաստանի նախկին վարչապետ Ռաջիվ Գանդին։ 2006 թվականին Չեռնոգորիայում անցկացվում է անկախության հանրակրվե այսօրը ծնվել են 1471 թվականին գերմանացի նկարիչ վերածնդի ժամանակաշրջանի ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը Ալբրեխտ Դյուրերը։ Ալբրեխտ Դյուրերը ճանաչվել է փայտի վրա փորագրության եվրոպացի մեծագույն վարպետը, որը փորագրության այդ տեսակը բարձրացրել է արվեստի մակարդակի։ Արևմտաեվրոպական վերածնդի խոշորագույն վարպետներից մեկն է։ Արվեստի առաջին տեսաբանն է Հյուսիսային Եվրոպայի նկարիչների շրջանում Նկարիչների գործնական աշխատանքների գերմաներեն ձեռնարկի հեղինակն է։ Նա նաև համեմատական մարդաչափության հիմնադիրներից մեկն է։ Բացի այդ, նա նաև նշանակալի հետք է թողել ռազմատեխնիկայի արվեստում։ Եվրոպացի նկարիչներից նա նաև առաջինն է, որը գրել է իր ինքնակենսագրությունը։ Այսօրը ծնվել են 1688 թվականին անգլացի բանաստեղծ Ալեքսանդր Փոփը, 1759 թվականին ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ժոզեֆ Ֆուշեն, 1792 թվականին ֆրանսիացի մաթեմատիկոս եւ ճարտարագետ Գյուստավ Կորիոլիսը, 1898 թվականին ամերիկացի ֆիզիկոս եւ գործարար Արմանդ Համմերը, 1921 թվականին ֆիզիկոս այլախոհ Անդրեյ Սախարովը 1922 թվականին հայ նկարիչ Արմեն Աթայանը, 1928 թվականին հայ բանաստեղծ ու թարգմանիչ Աբրահամ Ալեքյանը, 1940 թվականին անգլիացի երգիչ եւ գիտարահար Թոնի Շերիդան, 1947 թվականին երգչուհի Սեդա Ազնավուրը, 1948 թվականին բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը։ Այսօրը տոնում են Չեռնոգորիայում անկախության օրը։ Այսօր տիեզերքի համաշխարհային օրն է։ Այսօր մայիսի 21-ն է, տարվա ավարտին մնաց 224 օր։